Kembali cerita misteri untuk para jimaters. sebuah cerita misteri dengan judul dibawa Bawah Lari Gendruwo. Kejadian iki aku alami tahun 2010. Waktu iku aku lan kanca-kancaku lagi dolan nek omahe kancaku sing alamate ana ing Jogja. Ing sawijining wengi aku lan kanca-kancaku Ani, Ayu, Ika Imam lan aku Fadli mlaku-mlaku nek burine omahe kancaku iku. Ing kono ana omah sing ora dipanggoni karo sing duwe. Ya kenek diarani yen omah iku wis suwung tanpa penghuni sing kira-kira wis limang tahun ditinggal karo sing duwe. Aku lan kanca-kancaku penasaran karo omah iku lan pengin ngerti opo sak benderi lan ana masalah opo ing omah iku aku karo kanca-kancaku tak wanekno mlebu omah iku lan ndeleng opo ae kang dadi isine omah iku sakwise aku lan kanca-kancaku ngomong kaya mengkono iku aku banjur ninggalake omah tuwa iku ing atine kanca-kancaku termasuk aku janjane yo penasaran karo maiku wah omah iki ape, tapi kenapa kok gak ono sing nggoni ya paling wonge wedi wong omahe nek mitan cedak kuburan ngene kok wah mosok ngono ngene wedi aja ngomong ngono wis wis wis aku merinding Mergo rasa penasaran iku aku lan kanca-kancaku sepakat ngejak ning omah tuwa iku wektu malam Jumat kliwon sing jarine wong-wong terkenal Ayu salah sawijining kuat kuwadon sing terkenal kendel ngajak piye iki? Iya. Apane sing piye? Lah jare ngajak nang omah tuku. Oh. Ayo, aku yo penasaran sih. Melu yo aku. Ani, Ika, ayo to melu. <laughs> Oh, gak gak gak, mau aku di. Wes, sing ora melu yo ndang turu. Ayo, Bdal. lan imam sepakat wong telu iku sing budal nang omah tuwa iku aku karo imam ngomong-ngomong aku kondangane penampakan mbah ya aku yo gak roh wes to gak usah wedi lan gumeter aku ngene lho aku percaya awak iku jam wis nduduke sepuluh dan aku karo kanca-kancaku mlebu nang omah tuwa iku ayu sing nengar dhewe mergo aku karo Imam Assalamualaikum Mbah putune pean teko iki lho aja guyon yo aku merinding iki lho Wes talah, gak usah wedi. Kabeh iki ciptaane Gusti Allah. Iya yo, iya. tapi aku ki wedi tenan. Ji, kok menang ae. Aku merinding, lah Ngerek iya, kaprah. Wes, oh wedi. Nek awakmu wedi gak usah melu aku. Ndang untuk kono. Lah awakmu ape nang ndi yo? Lah nek aku yo arep nang omah iki dhisik. Yo awakmu kuwe, lo. Eh, lah nek gendruwo ganteng aku yo gelem to yo yo. Ayo ki sik guyon ae. Ya wis, tekan melu. Balik nang omah. Yo iya, melu mulai. Yo iya, wedi je. Apalagi kata orang-orang di sini akeh gendruwone. Hmm. wes ndang mulai kono, aku tak nek kene ae saute ayu. Akhire aku lan Imam mulih nang omah. tapi Ayu tetap nekat neng omah tuaiku. Wis jam pitu iso, Ayu durung bali nang omah. Aku lan konco-konco bingung golek Ayu. Telung dino telung bengi Ayu durung boleh. Yang pungkasane, aku karo konco-koncoku sepakat golek wong pinter sing ono nang disokono kanggo rawang ono ngendi sak tenane Ayu iku. jarine wong pinter kancaku ayu digawa makhluk alus kang arep aku lan kanca-kancaku menyang nang omahku. Karo pinter ben ayu iso bali kumpul karo aku. Sakwis sing anakno ritual ana ing omah iku lan wong tuwa iku ngomong, "Sumingkir! Sumingkir! Opo kang Robo sing ora becik sumingkir Mingkir sumingkir Kabe kang ora becik per sumingkir Selokene sumingkir Sewu Kulo nyewon anak sing buku Iku balik Terus wong pinter iku ngomong maneh Iyo sepurane Nek anak iku ini gak sopan nek kene Balik no yo anak iku Balik yo anak iku terus tua pinter iku ngajak aku lan kanca-kanca menyang sumur sing ana ing burine omah tuwa iku. Ing kono aku lan kanca-kanca kaget ayu sing wis telung dino telung bengi ora mulai iku. Kita Tak sadar neng pinggir sumur. Sak wis sadar ora kesuwen ayu akhirnya tak Iku mau kedadian sing tak alami karo kanca-kancaku nalika aku ana ing Jogja. Cerita iku kanggo kerabat istana lan jimates kabeh.